Tech Up Podcast. NXS Podcast. Dobar dan, dobrodošli, dragi slušalci ponovo na NXS Web Radio Podcastu, još jednu emisiju Tech Up. Naravno, kao i uvek sa nama je i naš stručni konsultant Dušan, glavni i urednik Tech Up Central bloga. Dušane, dobar dan. Dobar dan. E, e, za danas smo izabrali jednu interesantnu temu koja mislim da će interesovati većinu naših slušalaca, a to je naša preporuka za besplatne audio i video playere koje možete naravno potpuno besplatno instalirati na uh, vašim računarima. Ono što naravno što je jako bitno da naglasimo to je da ovo neće biti standardna emisija kao što ste navikli sa pitanjima, nego će biti više diskusija koja je podeljena u dve celine, audioplayeri i naša tri izbora za audioplayere i videoplayeri naša tri izbora za video videoplayere. Da ne dužimo puno, Dušan, ako se slažeš da krenemo od audioplayera. Da, naravno. E, naša lista se sastoji od tri playera, to su Winamp, ujedno i najpopularniji, bar po nekom omišljenju, Windows Media Player i AIM Player. Tako da ćemo krenuti od Winampa. Dušane, reci nam par reči o Winampu i šta ga to izdvaja od konkurencije? Pa, što se tiče Winampa, karakteristično je zapravo to što je praktično prvi, tako reći, player koji je, koji je postojao odvojeno od Windows Surf, pošto naravno uz Windows dolazi Windows Media Player, jedina alternativa tome je bio Winamp do, bukvalno da kažem, pre nekoliko godina. Tako da, to je da kažem ono zbog čega on u principu popularan, odnosno zbog čega se koristi i danas, iako je trenutno, tačnije u poslednjih nekih godina i po dana, stopirana cijela ta priča, odnosno druga firma je kupila otkupila e, prava za, za Vinam, i sad navodno na sajt, na njihovom sajtu stoje informacije da se, da se čeka, odnosno da će biti nešto novo i to uskoro mada još uvijek ne postoji zvanična informacija da li će to biti nova verzija Vinam odnosno da li će program krenuti u nekom novom pravcu ili će potpuno biti, da kažem, obrisan, odnosno nikoga neće, to jest neće biti podržan uh, E, za kasnije. Dobro, ali zašto nam popstaje toliko dugo? nam praktično postoji maltene od prvih verzija Windowsa pa na ovamo. Ima odličnu podršku za skinove, za pluginove i tako dalje. Zaista je pravo jedna mala celina, mali, nezahtevan program. Znači, da li je to u stvari njegova tajna? Pa upravo to, odnosno glavna stvar je naravno to što postoji od uvek, tako reći, odnosno kad je Windowsa praktično. A takođe, dakle, to što ima odličnu zajednicu, odnosno bukvalno milioni ljudi koji ga koriste, doprinose tome, podrška za skinove je odlična, postoji gomila skinova koje, koje odgovaraju ovim novim verzijama i dalje se a, prave, odnosno sound effect i equalizer presetovi, bukvalno gomila stvari, odnosno praktično u pitanju program za playback audio failova koji ima podršku zaista ogromnog broja ljudi. Zbog toga zapravo jeste popularno, dakle, jer uvek postoji neko pitanje, uvek neko da odgovor, jednostavno svi znaju praktično šta, šta je Vinamp. Dobro, znači, znači, pretpostavimo da bar većina naših slušalaca je čula za da Vinamp, pretpostavljam. Ja sam lično veliki ljubitelj Vinampa, koristim ga već puno godina, tako da nemam nameru da ga menjam ali e, što nas naravno dovodi do mesta broj 2 na našoj listi, a to je Windows Media Player šta Windows Media Player može da ponudi, a što ne Vinat? E, pa, što se, što se tiče Media Playera, u početku program jeste bio praktično osakaćen, odnosno tu su bile samo osnovne funkcije kao što je bukvalno dupli klik na neki audio file, on pusti taj audio file i to je to. Dakle, playlista, određeni broj muzike i to je to. Danas, odnosno bukvalno od, od verzije Windowsa, od na Windows 7 pa nadalje, a, to je praktično već nekih 6 godina unazad program je poprilično solidan, postoji gomila funkcija, a, takođe dakle kao i na Winampu postoji na library, odnosno može cijela kolekcija muzike da se doda, da ih podeli po žanrovima, u, e, kreiranje playlisti, sačuvavanje playlisti, takođe equalizeri, odnosno ta customizacija je moguća pro, sam program je dosta sazreo, odnosno mogućnosti da kažem takođe u okviru njega. Dobro, znači ti si lično praktično testirao, pošto ja nisam ovaj, Windows Media Player, znači ovo govorimo ljudima čisto da razjasnimo da su sva tri programa testirana i da na osnovu toga iznosimo sa našim mišljenjem, odnosno ovu listu, Pa upravo to, čak što više u poslednje vreme ga i koristim e, i sam, odnosno odgovaram jednostavno kako funkcioniše, nema, nema neki, naravno, mada to sad i nije toliko bitno, ali ni uopšte težak e, poračunar, jednostavno lagan program, dosta je ovog. Dobro, znači, svakako glavne prednosti su e, dolazi u svaki Windows, uvek. Da uh, jednostavan za nezahtevne korisnike kojima samo treba da dupe klik na pesmu ili na nešto, neki zvuk ili već što slušaju i da to se odmah pusti i to je to. Znači malo naprednija opcija bi bila uz vina. ko će malo da kastimizuje kvilizdera, da ubaci skin i tako dalje. Tako? Da, naravno. U odnosu na Windows Media Player, ali je glavna prednost što je besplatan i dolazi u svaki Windows, tako da znači, svi, ga, svi imaju. Upravo to, već je tu čim se prvi put startuje računar, tako da. I dolazimo do mesta broj 3, a to je AIM Player. Ajmo par reči o njemu i naravno zašto je na našoj listi. Pa, što se toga tiče konkretno AIM, pa to je ruski Winamp, odnosno e, program koji, su, koji je Rus naravno započeo. Sada je postoji da kažem čitava zajednica ljudi, odnosno veoma sličan uh, Winamp, odnosno ima praktično podršku svih ljudi u svetu, preveden je na većinu jezika u svetu, uh, uključujući i srpski, je tako? Upravo tako, da to postoji na našem jeziku. Uh, bukvalno je, da kažem, odnosno, program može da koristi svako, takođe je lagan, uh, ima sve funkcije kao i prethodna dva, odnosno Dynamp i Windows Media Player, uh, jednostavno to je alternativa, tako reći, ko hoće ima izbor, a inače što se tiče funkcija takođe, dakle, kreiranje playlisti, sačuvavanje playlisti, equalizer postoji, presetovi nisu uh, E, nisu dostupni, ali postoji mogućnost da program sam na osnovu žanra muzike odabere odgovarajući equalizer. Tako da- I naravno da... ono što moramo da naglasimo, skinovi su definitivno mnogo bolji u odnosu na Windows e, Media Player i u odnosu čak i na Winamp, tako jako izgleda vizualno. Upravo tako, skinovi su odlično, odlično kreirani, odlično renderovani i u principu podrška za skinove jeste jača stara. Naravno, podržava sve moguće video fajlove i čak i one flat, e, odnosno flak bez, bez gubitka kvaliteta, ali što se toga tiče, dakle, program je u principu odličan, odnosno ta tri programa su m, mm, verovatno najpoznatiji u znači, svetu. Znači, za svakoga po nešto. Upravo tako. Dobro, da li ti možda imaš još neki dodatni bonus audio program koji misliš da je vredan spomena? Pa, zapravo što se toga tiče, to je to u principu, eventualno FUBAR 2000, e, to je isto, mada to je u principu navodno, kao kažu, program za audiofile, odnosno postoje u njemu zapravo poprilično detaljne podešavanje vezane za zvuk, dakle praktično po svakom kanalu, odnosno program je dosta napredan. Naravno, može da se koristi samo za slušanje muzike, ali onaj ko se bavi, da kažem, produkcijom muzike, vrlo verovatno već zna i koristi FUBAR, tako da... Znači, FUBAR 2000 se zove, baš F-U-B-A-R, da, da pojasnimo... Ovaj, znači. Odnosno F-O-O-B-A-R. Dobro, FUBAR, znači da li je on besplatan? E, jeste, jeste takođe open source. Dobro, da napomenemo naravno svim našim slušalcima da će na našem e, sajtu nxsradio.com biti svi linkovi ka ovim programima, tako da će moći direktno da posetite linkove i preuzmete željeni program. U redu? Uh, to je što se mene tiče za audio playere. Dušan, da li bi ti želeo još nešto da dodaš ili da prelazimo na video playere? Ne, ne, to je, to je dovoljno zapravo, odnosno to je i više nego dovoljno, tri opcije. Četiri praktično. Da. Dobro, prelazimo onda na video playere. Tu je situacija možda malo lakša, aj tako da kažem. E, naš izbor svakako su VLC player, jedan od najpoznatijih, GOM player i BS player. Krenut ćemo naravno od VLC player. Dušane, zašto bi neko izabrao VLC player? Pa da, glavni razlog e, konkretno za VLC player jeste ta interna podrška, odnosno e, kodeci koji dolaze uz player su prosto neverovatni, odnosno program sam bez bilo kak, znači samo skinete, instalirate program i to je to. Nije potreba nikakav dodatni kodek, e, puštaće muziku, filmove, odnosno i audio i video fajlove, 90... Što znači da je VLC u stvari multimedijalni player, pa, upravo tako. i audio i video. Ali dobro, pa mi ćemo se bazirati na video opcijama. Upravo to, jer praktično da kažem može sve da, sve da pusti. Nebitno koji fajl, nebitno koji kvalitet snimka, se god je dobar računar, naravno, ako su u pitanju neki zahtevniji video snimci, pustit će to, dakle, takođe, dakle, jednostavno program koji svako može da koristi i takođe jedna stvar zbog koje je popularan i to poprilično jeste to što je uh, E, dostupan na praktično svim platformama, dakle mogu da, može da se koristi na Windowsu, može da se koristi na Linuxu, na, na Macu, odnosno na OS. Tako je, na Mac računarima, ja sam ga takođe na, na Mac računaru testirao, odlično radi. Upravo to, dakle, odnosno i takođe je open source, dakle, ne, ne, niko nije plaćen, tako reći, da, da, da pravi taj program, svako može da učestvuje, isto je preveden na, bukvalno da kažem, sve jezike na svetu, uključujući i naš, E, i postoji čak i za, za Android e, bukvalno, tako da jednostavno program koji je rasprostavljen slične situacije kao i sa Winampom, dakle jedna alternativa koja je poprilično poznata što se toga tiče. Da. Laganje, laganje program radi brzo. Da. Prelazimo naravno na mesto broj 2, Complayer. Ja ga lično koristim već duže vreme, prilično sam zadovoljan, takođe vrlo zanimljiv, mali interesantan program koji otvara isto sve formate. E, šta bi izdvojilo Complayer? Pa e, zapravo što se toga tiče slična je situacija kao i sa e, VLC-om, odnosno postoji isto velika baza, nije toliko dobra kao kod VLC-a tih e, internih kodeka, biće potrebno pogotovo za, za fajlove veće rezolucije, na primjer Full HD snimci ili filmovi, biće neophodno da se instaliraju dodatni, dodatni kodici, ali sam program po sebi radi jako dobro što se toga tiče takođe je lagan, brzo reaguje odnosno na bilo kakve promene E, tako da što se toga tiče vezano za postoji naravno takođe i playlista tako da čak što više ako se recimo gleda neka serija postoji čitav folder sa nekom serijom na primjer 20 ili 23 4 epizode pustite prvo, on će sam da izlista ostatak epizoda u playlistu, tako da naravno ako neko želi da gleda više epizoda odjednom, na automatski se nastavlja. Odnosno, to može je, da bude vrlo, vrlo tako. Pa, upravo to. Takođe, e, ako postoji prevod e, u okviru na, recimo MKV failova, pošto MKV failovi mogu da integrišu u, se, u jedan fail naravno i prevod, e, sam će da ga učita odmah i da, i da ga pusti. Čak postoji opcija da se izabere jezik, što je poprilično dobro, odnosno isto jedan napredan, tako reći, player koji mm, pušta odlično. praktično sve. Dobro. I pozicija broj 3 na kraju BS player koji je, bar sa mog aspekta, malo stariji player, kog ja bar pamtim. Ovaj, e, zbog čega smo njega stavili na listu? Pa, e, zapravo, opet neka, neka da kažem, situacija kao i sa e, Windows Media Player, odnosno sa Winampom što se tiče muzike, takođe stara program. Mislim, on se redovno updateuje što se toga tiče, dakle sam program nije toliko star, ali BS Player postoji poprilično dugo, odnosno bukvalno da kažem od, od Windows verzije čak i pre XP, što je praktično već sada nekih 15 godina. Tako da odlična alternativa takođe. A, dobra stvar kod, kod BC playera je čak i ako, na primer, za neki film ili seriju koju gledate ne, nemate prevod za skinut, E, on ima opciju da pretrgu odmah sam, znači u okviru programa e, pretraži i skine titul i odmah pusti naravno niko je odgovara. Ne otvara nikakav nov tab u brauzeru ili bilo što slično, dakle sve se dešava u okviru programa. E, jedina mana koja, koja možda da kažem u vezi, u vezi toga jeste to što pretragu vrši bukvalno na osnovu naziva filma. Pa tako ako postoji na primjer naziv filma pa tačka, pa koji je format, pa tačka i slično koji izbacuje film, može da bude problem, ali u 99% slučajeva to radi bez ikakvih problema i, na, i nalazi titul koji odgovara. Dobro, da, znači, znači to je svakako korisna opcija. Ali, e, generalno, najjednostavniji i najkompatibilniji bi praktično bio VLT od ova trela. Pa, upravo tako, odnosno on... Govorimo za većinu ljudi. Pa da, jer on praktično sve ovo, osim te automatske pretrage titlova, a, ima već out of the box, odnosno odmah po instalaciji jer bukvalno čak i ako postoji neki e, video file koji sa trenutnim playerom ne može da se otvori, čim se instalira VLC da player, on će, on će moći da ga pusti što se toga tiče, tako da ima neverovatnu podršku kodeka, to nema ni jedan drugi player zapravo. Dobro, i da li ovde imamo možda neki bonus program kao video player koji bi želeo da izvojiš još, a koji bi bio vredan da se pomene? Pa, e, postoji u principu, odnosno e, Media Player Classic, koji dolazi sa onim kodek uh, packom, odnosno paketom Aha. kodeka. Takođe, uh, Lagan Player ima onaj, kako bi rekli, spartanski izgled, odnosno praktično da kažem kao da potiče iz 90-ih, nema onako lepih onih, uh, tako reći... Skinova, tako, upravo, izgledano, izgledano da, da, jednostavno program je da kažem takav. Pa dobro, izgleda kao da je iz Windowsa 98. Da je pa bukvalno takav je skin, ali isto ima, mislim naravno, pošto dolazi praktično sa paketom kodeka može da pusti sve i svašta. Naravno, to nije zasluga samog playera, sam player je instalacija njegove poprilično mala, par megabajta, ali s obzirom da dolazi u taj čitav paket kodeka, može da pusti bukvalno sve. Radi takođe odlično, brz je dosta, to je isto ono što može da se... Da Dobro, se... ali moramo napomenuti da nijedan od ovih programa nije veliki i nije zahtevan, što znači da ćete moći da ih instalirate na svim Da, svak, pa, princip, svaki... Pa da, jer bukvalno da kažem većina 98% današnjih računara može da pokrene praktično svaki, odnosno HD snimak, a bilo koji od ovih playera će da pusti taj snimak, tako da oko toga nema, nema problema. Mislim, čisto je onako napomenuto. Dobro. To bi onda bilo sve. Osim ako ti Dušana nemaš još nešto da dodaš, ja mislim da smo pokrili ovaj, i audio i video playere. Ne, to je to. U redu. E, dragi slušalci, to bi ujedno bila i poslednja informacija u ovoj našoj današnjoj emisiji. Nadam se da su vam ove informacije kao i svaki put bile korisne, trudimo se da vam pomognemo. Svi linkovi, kao što sam bi rekao, bit će na našem sajtu nxstradio.com, naravno u sekciji e, Tech Up, emisije de, i naravno i cijela arhiva emisija, koje možete po, e, poslušati direktno sa sajta. Ako imate bilo kakav predlog, pohvalu, kritiku, bilo šta, pišite nam nccradio.yahoo.com Dušane, hvala u svakom slučaju na istrpnim informacijama kao i svaki put. Hvala. I to je to. Moje ime je Nenad. Do neke sledeće emisije ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Veliki pozdrav i čao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.